bab telulas. Ing dina kuwi uga Gusti Yesus tindak saka omah mau menyang ing pinggiring segara lan lenggah ana ing kono. Nuli ana wong akeh padha teka ngrubung panjenengane. Saka akeh wong mau, Gusti Yesus nuli minggah ing prau lan lenggah ana kono. Dene wong akeh mau padha ngadeg ana ing pesisir. Gusti Yesus banjur mulang bab perkara rupa-rupa srana pasemon. pangandikane ana wong tani nyebar wiji wiji mau ana sing tiba ing sauruting dalan banjur dicucuki manuk ana sing tiba ing lemah padas sing lemahe tipis wiji-wiji mau ya nuli dukul nanging bareng srengenge saya dhuwur winih mau banjur alum dadi garing lan mati awit oyote ora jeruk ana meneh wiji sing tiba ana ing satengahe tetukulan eri bareng tetukulan eri mau saya gedhe winih mau kelindih temahan mati nanging iya ana sing tiba ing lemah subur teman padha metokake woh ana sing wohe tikel 100 ana sing tikel swidak lan ana sing tikel telung puluh. Gusti Yesus tumuli mungkasi piwulang mau serono ngandika Sopo sing duwe kuping padha ngrungokno Para murid Gusti Yesus tumuli padha sowan ing ngarsane lan nyuwun pirsa. Menapa sebabipun dene Gusti menawi mulang tiang kathah kok mawi pasemon? Gusti Yesus ngandika, "Wis dadi kersane Gusti Allah supaya mung kowe sing nyumurupi wewadining peperintahane dudu wong akeh mau sebab wong sing wis duwe kuwi bakal kaparingan nganti luber nanging wong sing ora duwe apa saduweke malah bakal kapundhut kuwi sebabe aku yen mulang wong akeh nganggo pasemon awit senajan meripate padha ndeleng wong kuwi bakal ora weruh lan senajan kupinge padha ngrungu nanging bakal padha ora ngerti. Srana mengkono kelakon temenan apa sing diweca dening Nabi Yesaya mengkene. Kue bakal bola bali krungu, nanging ora ngerti. Kue bakal bola bali ndeleng, nanging ora sumurup. Awit bangsa iki ndablek, lan kupinge budek, sarto meripate merem dipet. Sebab yen to ora mengkunung, mripate mesti weruh lan kupinge krungu lan pikirane banjur ngerti nuli padha teka marani aku lan mertobat temahan padha tak warasake mengkono pangandikane Gusti Allah Gusti Yesus banjur ngandika marang para murite bekjo sebab mripatmu weruh lan kupingmu krungu ngerti yo akeh para nabi lan para wong mursid sing padha kepingin deleng apa sing padha kok deleng nanging ora kelakon deleng lan padha kepingin krungu apa sing kok rungu nanging ora kelakon krungu padha ngrungokno tegese pasemon bab wong nyebar wiji mau yen ana wong sing padha krungu piwulang bab peperintahane Allah Nanging ora ngerti, iblis banjur teko lan ngrebut piwulang sing disebar ing atine. Kuwi ibarate wiji sing disebar lan tiba ing sauruting dalan. Dene wiji sing disebar lan tiba ing tanah padas, kuwi ibarate wong sing padha ngrungokake, nuli percaya marang piwulang mau kelawan bunga. Nanging pangandika mau durung rumesep temenan ing atine. bareng nemahi kesusahan lan pangnyoyo merga saka nggone percaya mau wong mau tumuli murtad dene wiji sing tiba ing satengahe tetukulan eri kuwi ibarate wong-wong sing padha ngrungokake pangandika lan percaya nanging banjur padha sumelang banget Yan mergo pangandika mau banjur ora bisa ketutukan karepe nggone arep urip mubra-mubru ana ing donya kene. Mulane pangandika sing kasebar mau ora ngetokake woh ing wong mau. Dene pangandika sing kasebar ing tanah subur kuwi ibarate wong sing padha ngrungokake pangandika mau lan percaya kanthi mantep. Mulane wong mau ngetokake woh akeh. Ana sing tikel 100, ana sing tikel 20, lan ana sing tikel 30. Gusti Yesus ngandikake pasemon siji meneh marang wong akeh pangandikane. Peperintahane Allah kuwi kena diibaratake wong tani sing nyebar wiji becik ana ing pategalane. Nanging ing wayah bengi nalika wong-wong lagi padha turu, satrune wong tani mau teko lan nyebar alang-alang ing tengahe gandum nuli lunga. Bareng gandume tukul, lan metu wulene alang-alange iya banjur katon para buruhe wong tani mau tumuli padha moro sarta matur kadose bapak riyin nyebar wiji gandum sing sae teng tegil nika lah kok saniki keba alang-alang wong tani mau banjur mangsuli kuwi penggawene satru para buruh mau nuli matur Nopo kersane bapak alang-alange kula jabuti mawon? wangsulane wong tani mau. Ojo, sebab yen kue njabuti alang-alange, bisa uga gandume katut kejabut. Ben wae alang-alange dukul bareng karo gandume, nganti wektune panen. Aku bakal ngandani sing padha derep, alang-alange klumpukno disik, nuli talenono lan obongen. Lagi sawise kuwi gandume nenono lan simpenen ing lumbungku. ana meneh pasemon sing diwulangake dening Gusti Yesus marang wong akeh mengkene. Peperintahane Allah kuwi kena diibaratake wiji sing cilik banget sing ditandur wong ana ing pategalane. Wiji kuwi cilik banget, nanging yen wis thukul, godhonge ngukuli janganan liya-liyane, malah dadi wit nganti manuk-manuk padha teko gawe susuh ana ing wit mau. ana pasemon liyane meneh sing diparingake dening Gusti Yesus marang wong akeh mengkene peperintahane Allah kuwi kena diibaratake ragi sing dicupuk dening wong wadon nuli dicarupake ing gelepung trigu telung kobokan nganti ragi mau merasuk rata ing gelepunge sakae perkara ing dhuwur mau diwulangake dening Gusti Yesus marang wong akeh srana pasemon. Mengkono kelakon temenan, pangandikane para nabi mengkene. Aku bakal ngandika marang wong-wong kuwi kelawan pasemon. Aku bakal nuduhake perkara-perkara sing digawe wadi wiwit saka dumadine jagat. Sawise wong akeh mau padha di dawuhi bubar, Gusti Yesus banjur kundur. Para murite tumuli padha sowan lan matur. Kawula sami nyuwun keparenga panjenengan nerangaken bapas semon alang-alang ingkang dukul, ing antawisipun gandum wau. Gusti Yesus banjur mangsuli pangandikane. Wong sing nyebar wiji sing becik ya kuwi putrane manungsa. Dene pategalane kuwi jagat wiji becik sing dukul kuwi para umat ing peperintahane Allah. Alang-alang kuwi wong-wong sing padha dadi balane iblis. Dene sing nyebar wiji alang-alang kuwi iblis. Mongso panen kuwi wekasaning jaman lan sing padha derep malaikat. Kaya dene alang-alang banjur diklumpukake lan diopong ing geni. Mengkono uga besok ing wekasaning jaman. putrane manungsa bakal ngutus para malaikate kadhawuhan nglumpukake samubarang sing marakake wong padha gawe dosa lan nglumpukake sageng wong sing nindakake kadursilan kapisah saka ing peperintahane Allah wong mau kabeh bakal kacemplungake ana ing pawon sing murup ing kono bakal padha nandhang panyiksa lair lan batin Nanging wong sing padha nglakoni kersane Gusti Allah bakal padha mencorong kaya srengenge ana ing peperintahane Allah. Mulane wong sing duwe kuping padha ngrungokno. Peperintahane Allah kuwi kena diibaratake raja brana sing kependem ing palemahan. sing ditemu dening wong banjur diuruki meneh saka bungahe wong mau banjur lunga ngedol darbeke kabeh nuli bali lan nuku palemahan mam. peperintahane Allah kuwi uga kena diumpamaake kaya dene wong dagang sing golek mutiara-mutiara sing larang regane bareng wis nemu mutiara sing adi dhewe sanalika wong mau lunga ngedoli sabarang duweke kanggo nuku mutiara sing adi dhewe mau. Peperintahane Allah kuwi kaya upamane jolo, sing ditibakake ing segara lan oleh iwak rupa-rupa. Bareng jolo mau wis kebak, banjur ditarik menyang daratan dening para nelayan. Nelayan-nelayan banjur lungguh milihi iwak-iwak mau sing apik diwadai lan sing ala dibuang. kaya mengkono uga kaanane ing pungkasaning jaman malaikat-malaikat bakal misahke para wong ala saka ing antarane para wong mursid sawise mengkono wong-wong ala mau bakal dibuang lan kacemplungake ing pawon sing murub. ana ing kono wong-wong mau bakal padha nangis lan geget untu Gusti Yesus banjur ndangu marang para muridé kue apa padha ngerti tegese pasemon kue mau kabeh wangsulane sing padha didangu inggih sampun mangertos Gusti Yesus banjur nerusake ngandika mulane saben ahli Taurat sing wis dadi umat ing peperintahne Allah kue kena diumpamakake tuan rumah sing ngetokake barang-barang sing pengaji sing anyar lan sing lawas saka ing gudange Sawise rampung nggone maringake pasemon-pasemon mau, Gusti Yesus nuli tindak saka ing kono. Kundur menyang kutha Nasaret, ana ing kono panjenengane memulang ing sinagoge. Wong-wong sing padha ngrungokake padha gumun banget sarta padha rerasanan. Wong kuwi oleh kawicaksanan sing kaya mengkono iku saka ndi? Lan saka ndi nggone oleh pangwasa nganti bisa gawe mujizat? Opo kuwi dudu anake si tukang kayu? Opo dudu anake Maryam lan sedulure Yakobus, Simon lan Yudas lan sedulur-dulure wadon rak kabeh ana ing kene? Saka ndi nggone oleh kuwi mau kabeh? Temahan wong-wong padha nampik marang Gusti Yesus. Gusti Yesus nuli ngandika marang wong-wong mau, sing jeneng nabi kuwi ana ing endi-endi kajen. kejaba ana ing papan asale lan ing umahe dhewe. Mulane Gusti Yesus ing kutha Nazaret kuno ora nindakake mujizat akeh. Jalaran wong ing kuno padha ora percaya marang panjenengane.